Ezekiel esura ya 19 Ezekiel nachulira abatwazi ba Isiraeli Ruwanga akangambira kuchulira abatwazi ba Isiraeli Ningamba nti nyoko akaba alintareki yabiyamaga omuntale zito eyonka ebyana byayo omubyana byayo ekaraliramu kimo yaba entale ensigazi yayega okukwata obuyite yali abantu amanga gakagiterera enduru yakwatirwa omukina kyamangago gakitwaza amarobo omunsi ya Misiri nyinayo kayaboine oko yalinda ekalindirelyo ekashuburugukwa yayao ekyana ekindi nakyo yakirera kyaba entale nsigazi ekashamanga nentale ezindi yabantale nsigazi yayega okukwata obuyite yali abantu yatera ebigo byabo byeboma yabita omwebura ensi nebigirimu emyoyo yabiyemerera oru entale ensigazi egyo yasinziri aho amahanga gagitega emitego embajuzona gagibunja ekitimba yakwatirwa omukina kyamahangago gagikwasa amarobo gaginaga omurukomera rwebyoma gagiretera omukama wa Babiloni gagifunga ngwira kaliayo libe litakiulirwa rundi amabanga ga Isiraeli nyoko yashushaga omuzabibu omundimiro yemizabibu gubyairirwe amugera gwa maize gwina matagi gangi marani guraba arwenshonga yobungi bwa maize itagiryago erigumire muno lyainduka nkoni yo mutwazi lyatunguuka ligire eiguru lyaraba omumatagi gahangu lyabonekere iguru yamatagi gatayigalyo agangi gagwataine kyonka omuzabibu ogwo gukanigalirwa gwarandurwa gwaterwa ansi aitaka omuyaga goburugajoba gwaliomesa ebira babyago byakunkumuka eitagi lyago erigumire muno lyayoma omuliro gwaguokya mbwenu gunyukwirwe gwabyarwa omwirungu omunsi eyumangaine eyeyidiwo omuliro gwemire omuitagi lyago erigumire muno gwayokya amatagi gago nebiraba byago orwekyo tigusigairweo itagi ligumire muno tigwakurugwao nkoni ya mutwazi oruruo ya robujune wikara niruoywa